dünyada iştir işin ahirette var sen düşün bu dünyada iştir işin ahirette var sen düşün Ömrünü harcadın peşin Ah bir koru dava için Ah bir koru dava için Değer miydi bunca işe Bak bir ayağa bir güneşe değer bunca işe Bak bir aya bir güneşe Bak etrafa hep bir neşe Bak sen yerde yatan leşe Bak sen elde yatan leşe Geylani'nin o sözleri Hedef alır hep sizleri Geylani'nin o sözleri cefalar hep sizleri ilgilendirmez bizleri şimdi dövün siz dizleri şimdi dövün siz dizleri ah ne yaptın biz ne yaptık Hak yerine kula taptık Ah ne yaptık biz ne yaptık Hak yerine kula taptık Boştan yere yol yoldan çıktık Yerle şimdi biz de yaptık Boştan yere yoldan çıktık Yerle şimdi biz de yaptık Yerle şimdi biz de yaptık